Bazen aspaldi, Jan Doze ez ginuela ikusi. Ez bortzaz zanpez gainezka, aurten berean betea izan baita, baina ez olako giro batean. Bistan dena, puntan finala bat delarik, mailakoa izanagatik ere, eta berezeki topa malauera itzultzea delarik saria, baionako publikoa presenta gertu da saldoan. Eta beharrik eranginezake, partida uste bezain zaila izan baita. Kolomie presiorik abeien da Euskal Herriera, eta lehen arazo frango eman ditu laportarrei, hainbeste arazo, lehen On a élevé un petit peu la, voix devant pour euh, se bouger un petit peu plus. Guillaume avait souvent le ballon, mais nous les rois, on était un petit peu en, retard. Donc euh, je pense que ça a été fait en seconde mi-temps. Il y a eu un petit peu plus de, mouvements mouvement de la part des, des avants. Ça a débloqué un petit peu notre jeu. eta asko zobeki izan da bilegen zatian. Funtsian suri urdinek beren jokoak gehiago gauzatu dute. Ez kolomiekoak bezala, bilegen zati guzian ez baitute txantxorik sartu. Baionaren garaipenean, jokalari anitz azpimagatzen aldira, benza batzaileak izendatu ditu partidatik landa. On a des matchs winners, on a des joueurs de grande qualité. Martin Bustos a fait un super match, Gabi Balavou a fait un gros match, Kate Pouki qui est de plus en plus décisif. C'est eux qui sont quand même euh, les gros intervenants sur l'essai libérateur, on va dire. Et puis un paquet d'avant qui a alterné le très bon et le un peu moins bon avec deux trois touches perdues dont une qui est assassine. Le bilan il est plutôt positif, on peut faire beaucoup mieux. egitea izanen da etxetoren lana.